بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle vala, koji jedini zaslužuje da, da bude da biva obožavan od svojih od strane svojih stvorenja. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi izabrao je najsigurniju stazu u životu na ovom i na budućem svijetu. A onaj ko glavu okrene od njegova puta i upute s kojom ga je poslao Allah dželjavala, to je učinio na svoju štetu, I Allahu te bareke ve taala time neće ni malo nauditi. Neka Allahov selam i salavat na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. A zatim cijenjena moja braćo i poštovane sestre, mi sa Allahom Đelešanhu dobrotom nalazimo u danima koje je Allah te bareke ve taala odabrao i počastio umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da u ovim danima ima priliku da posebno zaradi nagrade kod Allaha Đalla Šanuhu za trud koji budu ulagali kako bi se Allahu Đalla Vala približili i kod njega zavidno mjesto stekli. Poznato nam je da gospodar svih svjetova Allah Azza wa Jal i svoje dobrote i milosti prema ljudskom rodu učinio je da u godini imaju posebni dani, posebni mjeseci, posebni trenuci kojima je Allah Vala dao prednost nad drugim danima, mjesecima ili trenucima. Tako je gospodar svih svjetova izabrao da mjesec Dhul Hidje bude mjesec u kome je Allah Đelešanuhu odredio da u njegovoj prvoj trećini mu robovi robuju sa posebnim ibadetom s kojim mu ne mogu robovati u drugim danima ili drugim vremenima izvan ovog vremena. A taj ibadet jeste ibadet hađa. Međutim, kao što nam je došlo putem Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, ovi dani nisu samo propisani i određeni za hađ. Već nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obavještava da na ove dane veliko pravo polažu svi sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, odnosno da je svima ponuđena mogućnost da u ovim danima steknu veliko dobro sa malo truda i zalaganja, ali sa iskrenošću prema Allahu Đelešanuhu i njegovom dinu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال da rekao poslanik alaihi salam ma min ejamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام Allahu Đelešanuhu nema dražih dana u kojima će se u kojima se čine dobra djela od ovih dana, to jeste mjeseca Dhul Hidžeta. Kalu ja Rasulullah, rekoše o Allahov poslaniće, Olel džihadu fi sebilillah, zar ni džihad na Allahovom putu, kale olel džihadu fi sebilillah. Pa reče poslanik alaihi salam, ni džihad na Allahovom djelešanuhu putu, illa ređulun haređe bi nefsihi o malihi, thumma lam yarji bi shay'in min zalik. Osim čovjek koji izađe sa svojim životom i svojim imetkom, pa ni jedno od toga ne vrati. Pa vidimo da nas Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu obavijestio da dobro djelo koje se učini u ovim danima, to jeste prvi 10 dana mjeseca Dhul Hidžeta, jeste ono dobro djelo koje je od posebne važnosti i koje posebno je, i koje je posebno drago Allahu subhanahu wa ta'ala do tog stepena da je draže Allahu Đelešanuhu čak i od džihada na Allahom Đelešanuhu putu kao što je pojašnjeno u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Osim jedne vrste džihada, a to je onaj džihad u kome čovjek izađe sa svojim životom i svojim imetkom i ne vrati ni jedno ni drugo, to jeste sve pokloni i žrtve na putu Allaha Đelešanuhu. Dakle, samo ova vrsta džihada, cijenjena moja braća i poštovane sestre, je vrednije dijelo Allah, kod Allaha Đelešanuhu njemu draže od dobri, dobrog dijela koje se učini u ovih deset dana mjeseca Dhulhidžeta. Također, u hadisu koga prenosi Ibn Umar radijallahu anhuma, stoji da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Ma min ajamin a'damu inda Allahi subhanah, wa la jahabu ila Allahi al-amalu min hadihi العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير tahmid Nema boljih dana kod Allaha jalla šanuhu niti dijela dražih Allahu Đelešanuhu u njima od ovih deset dana, pa povećajte u njima tehlil, to jeste izgovaranje riječi La ilaha illallah i tekbir Allahu Akbar i tahmid Alhamdulillah. Dakle, i ovaj hadis potvrđuje prethodni, a to je da su dobra djela učinjena u ovim danima posebno draga Allahu Đelešanuhu i posebno vrijedna Allahu Đelešanuhu, pa nas je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ovom hadisu podsjetio ili uputio na izgovaranje riječi zikra slavljenja Allaha Đelešanuhu, a to su riječi La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Također, cijenjena moja braća i poštovane sestre, Ibn Abbas radijallahu anhuma tumačeći riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin ashri wa shafi wal, wal watr tako mi zore i deset noći parnih i neparnih kaže da se u ovim ajetima Allah jalla šanuhu upravo kune sa zorom i deset deta. A Allah Đelešanuhu upravo jedan od njegovih tebareke tala načina da ukaže na vrijednost određene stvari jeste da se kune tom, tom stvari. Zato je u ovim ajetima došlo da se Allah Đelešanuhu kune sa deset noći parnih i neparnih, a Ibn Abbas radijallahu anhuma, ali kao i drugi mu fesiri kažu da se to odnosi upravo na na ove mubarek, na ove mubarek dane, to jeste prvu trećinu mjeseca Dhul Hidžeta. Također govorići o riječima Allaha Đelešanuhu وَيَدَكُ رَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ i da bi određene dane prilikom klanja kurbana kojim ih je Allah Đelešanuhu obskrbio njegovo ime spominjali Ibn Abbas kaže da su ti dani prvih deset dana Dhul Hidžeta. Da su ti dani prvih deset dana mjeseca Zul Hidžeta. Stoga nalazimo da je Ibn Omer radijallahu anhuma kao i Ebu Hurej radijallahu anhu oni bi izlazili u čašiju u ovim danima učeći tekbire na glas, to jeste glasno, a ljudi su za njima ponavljali tekbire. Sejid ibn Džubeir trudio bi se puno kada bi nastupilo prvih deset dana skoro do vrhunca svoje moći. Odakle se uzima pouka da oni koji su znali vrijednost ovih dana, tako su <clears throat> nastojali da ih provedu, dakle da u njima povećaju svoj ibadet i odanost i pokornost Allahu Đelešanhu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Auza i kaže, braćo i poštovane sestre, do mene je doprlo da su dobra djela u prvih deset dana kao borba na Allahovom putu uz post dana i bdjenje tokom noći. Osim da se čovjek odlikuje šehadetom na Allahom Đelešanuhu putu. Al-Auzai kaže, ovaj hadis prenosi, prenio mi je čovjek iz Benu Mahzuma od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Ebu Horej radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Ma min ajamin ahabu ila Allahi en yeta'abbede lehu fiha min ašri dil hijje يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر Allahu je najdraže da mu ibadet čini ovaj hadis bileži At-Tirmidhi ibn Mađe i Al-Bejheki. Dakle, vidimo, cijenjena moja braći i poštovane sestre, da je Allahu Đelešanuhu posebno drago da ga njegovi robo, robovi obožavaju i da mu ibadete u ovim danima, a nagrada Allaha Đelešanuhu je ponuđena ogromna i zbog toga vidimo kako su ashabi i oni koji su došli nakon njih se trudili u ovim danima dijela i to je put svih vjernika koji su... Ibn Hajar, rahmehullahu ta'ala, dajući komentar hadisa iz Buharine zbirke koji govore o vrijednosti prvih deset dana mjeseca Dhul Zulhidžeta kaže ono što je očito jeste da je razlog posebne odlike ovih deset dana Dhul Zulhidžeta to što se u njima susreću najodabraniji ibadeti, a to su namaz, post, sadaka i hač, a to nema u drugim danima. Trebamo obraćo i poštovane sestre znati da se od ovih prvih deset dana mjeseca Zul Hidžeta također po svojoj vrijednosti odvajaju zadnja dva dana od ovih dana, a to su deveti i deseti dan mjeseca Zul Hidžeta. To jeste deveti dan Zul Hidžeta, dan Arefata, i prvi dan Kurban Bajrama. Neka ulema kaže da je prvi dan Kurban Bajrama najbolji dan u godini, čak bolji od dana Arefata, na osnovu hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, u kome kaže najbolji dan je Jaumu Nahr, to jeste dan, prvi dan Kurban Bajrama. Dakle, vidimo da ova dva dana su tako vrijedna i posebna da se ulema podijelila u mišljenju koji je dan bolji od ova dva dana. Je li to deveti dan mjeseca Zulhidžeta, to jeste dan Arefata, ili je pak to deseti dan mjeseca Zulhidžeta, to jeste Jaumu Nehr, prvi dan Kurban Bajrama. Pa dakle, jedna ulema zastupa mišljenje da je Jaumu Nehr bolji čak i od dana Arefata. Međutim, kažemo da se u ogleda velika Allahu Đelešanuhu milost prema njegovim robovima, upravo u tome što je Allah Đelešanuhu u ovim danima koji su dakle svi skupa odabrani Allah Đelešanuhu i od tih odabranih je odabrao ova dva dana i dao im posebnu vrijednost čak i na, nad ovim drugim danima koji su ispred njih. I svakako da pošto svako braćo i sestre nije u mogućnosti da obavi hač u sezoni hađa, to jest u ovih prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta, ova sezona je učinjena zajedničkim i hađijama i ostalim ljudima, tako da onaj ko nije u stanju da ode na hač, u stanju je da u ovoj desetini uradi dobra djela koja se smatraju boljima čak i od samog džihada na Allahom Đelešanuhu putu, kao što smo to spomenuli. Zatim, u ovoj blagoslovljenoj desetini nalazi se i dan Arefata, a on je bolji od svih ostalih dana, kao što je došlo u hadisu, koga je zabilježio Ibn Hibban, od Džabira radijallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قصاني صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة قل الله جل شانه نيمة فردني إبولي دانا أتبربي دس دانا ميسيسة ذو الحجة فقال رجل فرچه نكي چوبك هنا أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله زاسو تي داني بولي فردني i od dana koje čovjek provede u džihadu na Allahom dželešanuhu putu, kale hunne afdalu min iddati hinne džihaden fi sebilillah. Pa reče poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovi dani bolji su i vredniji od isto toliko dana koje čovjek provede u džihadu na Allahom dželešanuhu putu. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, وما من أيام وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة a najbolji dan kod Allaha dželle šanhu jeste dan Arefata. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول toga se dana uzvišeni Allah dželle šanhu spušta na ovo zemaljsko nebo ponoseći se stanovnicima zemlje pred stanovnicima nebesa pa kaže Unzuru ila ibadi Jauni šu'than gubra Da hine jau min kulli feđin amik يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر min من النار min يوم arafa Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se stanovnicima nebesa, pogledajte moje robove, <clears throat> došli su mi zaprašeni i prašnjavi kosa, izloženi suncu, došli, došli su mi iz mjesta dalekih, nadajući se mojoj milosti, a nisu ni vidjeli moju kaznu. Nema dana u kojem uzvišeni Allah oslobodi više robova od vatre, kao što je to dan Arefata. Kao što je to dan Arefata, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U drugoj predaji kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ovu predaju prenosi Anas ibn Malik radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam na dan Arefata dok je bio na Arefatu obratio se prisutnim riječima Mašaran nas, o ljudi etani Džibrilu alaihi salamu آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال كاجي او لودي malo prije došao mi je Džibril alejhi selam prenio mi selam od moga gospodara i rekao Inna Allah azza wa jalla gafara al ahli Arafat Zaista Allah jalla shanhu oprostio prisutnima na Arafatu وأهل المشعر الحرام haram i prisutnima kod الحرام وضمن عنهم التباعات On ih أتكزني فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأستد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إرجع يا رسول الله والله قصنيك هذا لنا خاصة I je li ovo samo za nas? Kale, hada lekum, voli men eta min ba'dikum ila jom qiyame. Pa mu reče poslanim sallallahu alaihi wa sallam, ovo je za vas i za svakoga onoga ko dođe nakon vas do kijametskog dana. Do kijametskog dana. Na to je odgovorio Omer radijallahu anhu, umnoži se Allahovo dobro i posta i posta milo. Umnoži se Allahovo dobro i posta milo. Aisha radijallahu anha prenosi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal da je rekao poslanim sallallahu alaihi wa sallam ma min jaumin fihi abden minen nari min jaumi arafa. Nema dana u kojem uzvišeni Allah oslobodi više robova od vatre kao što je to dan Arefata. Kao što je to dan Arefata. Wa innahu la yadnu azza wa jal thumma yubahi bihim al malaika wa yaqul ma arada haula. Uzvišeni se Allah približi i ponosi se svojim robovima pred melekima pa kaže šta žele ovi to jeste da im da šta žele ovi, to jeste da im uslišam ono što što traže. Takođe cijenjena moja braćo, poštovane sestre, prenosi je da Allah Đelešanuhu postom tog dana, to jeste dana Arefata, oprašta grijehe prošle i tekuće godine uz napomenu da se time misli na manje grijehe. Tako Ebu Katade radijallahu anhu pripovjeda da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitan o postu na dan Arefata pa je rekao Saumu jome Arefa yukafiru senata al-madije wal-baqije Post na dan Arefata briše grijehe prošle i buduće godine. Post na dan Arefata godine. U drugom predanju stoji da je alaihi salatu wasalam rekao uzdam se u Allaha Đelešanuhu da postom na dan Arafata budu oprošteni gresi godine poslije i godine prije njega. Stoga je mu stehab, cijenjena braći poštovane sestre, lijepo postiti na dan Arefata, izuzev onome koje na hađu, jer hađija ne treba da posti taj dan kako bi bio sposobniji i jači za stajanje na Arefatu i spominjanje Allaha te bareke, Allaha te bareke وتعالى Imam Malik prenosi u Muvatau da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة Šeitan se ne može vidjeti manjim, odbačenijim i srditijim nego što je to na dan na dan Arefata, nego što je to na dan Arefata. Također Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga zabilježi imam imam Tirmidi kaže خير دعاء دعاء يوم العرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير najbolja dova jeste dova arefatska, a najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene, jesu riječi La ilaha illallahu وحده Nema Boga osim Allaha jednog, la šerike leh, on nema druga, lehul mulku, njemu pripada vlast, wa lehul hamdu, njemu pripada hvala, wa hu ala kulli šein kadir, i on, i on sve može. I on sve može. Iz ovih predaja, cijenjena moja braći poštovane sestre, vidimo kolika je vrijednost ovih mubarek dana u kojima smo mi trenutno, a koji će jako brzo proći kao što prođe brzo cijeli čovjekov život. Ova ponuda Allaha Đelešanuhu i mogućnost da se zaradi veliko dobro kod gospodara svih svjetova, koje će svakom insanu biti potrebno na sudnjem danu, potrebnije od pitke vode kada je čovjek najžedniji. Ne bi se smjelo desiti da razuman mu'min dozvoli sebi da ga razmine ovo dobro. I ova ponuda Allaha Đelešanuhu pa da on to preskoči, da to zaobiđe, da bude nemaran prema tome i da u ovim danima bude nehajan prema blagodati Allaha Đelešanuhu. Jer gospodar svih svjetova sve što nam nudi, nudi radi našeg dobra. Ne nudi nam zato što je to njemu neophodno i što to je njemu potrebno, već daje mogućnost da se čovjek popravi, da čovjek na dobro koje ima doda još dobra, da čovjek izađe istriva iz gafleta i da se uputi stazom budnosti, revnosti, truda i rada za dan povratka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Zato nemoj da neko shvati da s obzirom da je dan Arefata kada je tolika nagrada za post tog dana. Zato što je ostavljeno da to bude stehab, dobrovoljno. Da shvati da to nije nešto posebno vrijeme vrijedno čim je dobrovoljno. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ovo da bude dobrovoljno, jer je to ponuda iz njegove dobrote te bareke wa ta'ala i njegove milosti onima koji razuma imaju. Ali to što te neće kazniti ako ne budeš postio, ne smije biti razlogom da ti da, taj dan propustiš i da ga ne provedeš u postu jer ti je dovoljno kazne to što će te razminuti nagrada za to dobro djelo. Svaki insan koji nosi teret na svojim plećima jedva čeka da se oslobodi tog tereta. Jedva čeka da skine to breme i da ispravi kičmu i da lahko hoda ovim dunjalukom. Pa kako onda da čovjek koji zasigurno zna da je njegovo breme njegovih grijeha teško i da savija njegovu kičmu i jako često većina svijeta nije ni svesna u kojoj mjeri grijesi njegovi su iskrivili njegovu kičmu. Kako da taj čovjek ne želi da to breme skine sa svojih pleća. Kako da čovjek mu'minu Allaha Đelešanuhu ne želi da bude uspravan i da lahko hodi stazom ka Allahu Đelevala? Kako da jedan mu'min ne želi da ide čist? Da lijepo miriše? Da mu odjeća bude fina? Čista i skladna? kako je moguće da neko je iskren prema Allahu Đelešanuhu, a da želi da njegova odjeća ne bude takva u bogobojaznost, već da bude grije i prljaština grijeha. Zato ocjenjena moje braća i poštovane sestre, nijet mi je bilo da podsjetim sebe i vas na ovu blagodat Allaha Đelešanuhu koja traje još neki dan, a u kojoj je veliko dobro i velika ponuda od strane Allaha Đelešanuhu. Kako bismo to iskoristili, Alehiosellem, onaj ko se odazvao Kur'anu i sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, taj zasigurno je shvatio da stazak Allahu Đelešanuhu je poznata da je ta staza jasna i da se njeni sljedbenici razlikuju od drugih. I da se njeni sljedbenici razlikuju od drugih. Zato, ako su nevjernici u gafletu, ako su u nemaru, ako nevjernici ne znaju šta će od vremena, ti mu'mine znaš šta ćeš sa vremenom i znaš da te je uzvišeni zadužio, a ne znaš koliko je tog vremena ispred tebe još. A gospodar svih svjetova zasigurno će svakoga pozvati na odgovornost za svaku minutu i svaku sekundu svoga života u što je proveo. Zato, cijenjena braći i poštovane sestre, Ja molim Allaha Đelešanuhu da kao što nas je okupio u njegovoj časnoj vjeri, a to nije našom zaslugom, već njegovom dobrotom, i kao što nas je doveo do Kur'ana i sunnata Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, i naša prsa otvorio za ovaj čisti i jasni din, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti iskreni prema njemu te bareke ve taala koji će ispravno shvatati Allaha ve dželle šanuhu blagodati koji će te blagodati ispravno sprovoditi i davati im njihovo pravo i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva toga da budemo od skupine koja zloupotrebljava blagodati Allaha dželle šanuhu molim Allaha te bareke ve taala da nas svi okupi oko Kur'ana i sunata poslanika sallallahu alaihi wasallam, da nas učvrsti na stazi Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem molim da azza wa da nas pomogne da budemo od onih koji će se truditi u svom životu u djelima koja približavaju Allahu dželle šanehu slijedeći njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem molim ga te ve ta'ala da ni jednu blagodat nam ne, po, ne podari, a da je ne iskoristimo na najbolji način i ono s čime on, subhanahu wa ta'ala, zadovoljan. Molim Allaha, te baraka wa ta'ala, da oprosti meni i vama, da nam se smiluje, da nas učvrsti na stazi sirata mustaqima, molim ga uzvišenog, da nam u ovim mubarek danima podari dobra na dobro koje imamo i da nas sačuva puteva zabluda i skretanja sa istine, molim ga Azza wa Jal da nam pokrije naše mahane i nedostatke i da nas u ostatku života poživi kao muslimane, da nas usmrti na istini, onda kada će On Azza wa Jal s nama biti najzadovoljniji i da nas proživi na sudnjem danu. zajedno sa njegovim najodabranijim robovima od poslanika, vjerovjesnika, šehida. i njegovih dobrih robova. Molim Allaha dželle da, da vas nagradi obilnom nagradom za vaše slušanje i za interes da se vjera uči da jedni druge savjetujemo, da jedni drugima naređujemo dobro i odvraćamo od zla, kao što je Allah Đelešanhu nam to naredio u svoj svijet učini riječi šehadeta La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Barak Allahu fikum سبحانك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وابنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد